yɛwɔ mu yi, ɔyɛ mmerɛ a ne mu yɛ dzen, ɔyɛ mmerɛ a ohia mpaebɔ, ɔwɔ mmerɛ a ɔsɛ dɛ yɛsu frɛ Nyankopɔn wɔ akwankyee kwaa do na Nyame hu hɛn mbɔbɔr na ogya hɛn. Osiandɛ da no ber a Ninevefo wɔfomee no, Nyame somaa Jonah dɛ ɔnkɔ Nineveh na ɔnkɛkã nkyerɛ hɔn dɛ, Emi dɛ meyɛ dase nanso nanso mepɛ dɛ menye wo bɛkasa. Nna na Abraham ber a ɔdɔ no ahyɛase na Nyame w'abɔfo no kɔdowaa no na ɔsom hɔn na ɔyɛ dza ɔtsen wɔ w'enyim no. Ber a ɔrokɔ no ɔkaa dɛ, Mekasa dɛ sɛ ɔdɔ bɛn kɔmbɔwia na mowɔ wowɔ wowɔ obi wɔ hɔ ana? Obisae ara ma ɔbaa dɛ, Sɛ edze kɔ na yɛnye nyimpa ta no a, bɛsɛɛ ɔman no ana? Ɔse, Mokɔ ɔman no mu na menye nyimpa ta no a mennsɛɛ. Dɛm na yɛn asɛm tse, Canaman yɛ afom, wiadze yɛ afom. Osian ɔyɛ Ghana man nkotsee na yehu dɛm aman yi. Wiadze nyina yarfo, yarba sɛɛ nye dɛ, fa yarfo bi kyɛ hɛn, na hu hɛn mbɔbɔ, na dɛm yarba aba yi, Ewuradze kasa, Ewuradze kasa, Ewuradze kasa, Ewuradze kasa. Yɛnyim dɛ Wo mma Wo nsa do apo asorɔkye kyɛ edzi, ntsi ma aber a ewɔ mu yi, bɛma Wo nsa do. Wɔdɔ ma Jesus Christ ne din nti, amen. Hallelujah. Dɔhwee na adze sɛ dze nye dɛ yɛpɛ dɛ hɔn a wɔyɛ mbɔbɔ a wɔwɔ mbeambea no, adɔyɛ a wɔreyɛ no, hɛn nyina yɛyɛ bi. Ntsi beebi a obiara wɔ biara, yeebu hɛn ato hɔ dɛ ɔwo ma ewɔ biara, one cedi o, ten cedis o, five cedis o, 577 035 Obiara kakra bi a ɔbɛyɛ biara. Nso din a ɔwɔ no. Din a ɔwɔ no yɛ Samuel Mensah Merz. Samuel Mensah Merz. Nti sɛ ɛde ba a, yɛbɛda no adzi ma obiara ahu dza ayɛ. Yewie dwumadzi yi a, beebi a obi dze bɛba biara, ɛɛ, list no nyina ebɔ publish na obiara ehu no mbɔdzen a ɔabɔ. Nti kakra biara a ɔbɛyɛ biara. Iyɛ mo dza meyɛ o, iyɛ mo dza meyɛ o, M'edur ɔnnyɛ mo dza masam, ɔnnyɛ paatesɛm, ɔnnyɛ asoɛr asɛm, dza ebɛyɛ biara sɛ edze ba, ibotum yɛ dze aboa ma Nyame n'edwuma akɔ do. Meda mo ase. Nyame nhyira mo, na ɔma n'adɔe kɛse no ɔnka mo, wɔ Yesu Kristo dzin mu, amen. Naawɔtwe a yesi me kaabɔ kakra bi wɔ hɔ yi dɛ yɛbɛyɛ, anka ɔyɛ Easter Easter week na ma ɔabɛn ntsi yenntum nnhyia naaso yɛbɔbɔ mbɔdzen ara dɛ yɛbɛba w'akwan do bio wɔ erm abɛɛfor kwan yi ni do na yɛawo dɛ ewimbir aber a ɔbɔ nɔnson kesi erm nɔnson apa ho bɛyɛ sema eduanan, seven forty, forty si eduanan ma ɔkenaan from seven to seven forty yɛbɛba w'akwan do bio. Ɛwɔ internet yi ara do a production pakyɔ hyɛ no ndu ɔbɔ no ndu a yɛbɛsan aba w'akwan do biom ntsi yaw dɛ eyimbir yɛbɛhyia na Fida anɔpa so ehyia yɛda hɔn nyinara ase dɛ wɔnye no anantsew ma ɔrokɔ do yi dɛ mbrɛ wɔkaa kyerɛ Israel Israel mba no dɛ Egypt fo a muhu hɔn yi daakye yi yɛnnhu hɔn biom ntsi ama ɔyɛ na yeefi iyi so mu yɛda hɔn ase beberee yɛbɔ yɛbɛserɛ hɛn sɔfo kakra Naawɔtwe yi, yɛn obiara fi kaa nkwanhyia mu, yɛn obiara fi owu mu, yɛn obiara fi yarba mu, yɛn obiara fi ɔhaw ahorow nyinaa mu, na ma wo mma yɛmmra wo nkyɛn na yɛnyɛ asomdwee. Ame yɛakae dɛ nyia ɔwɔ hɔ no yɛade wo ase wɔ ɔdɔ ba Jesus Christ dzin ntsi, amen. Hom enyi nhyira hɛn nsa nka hɛn Ewuradze Jesus Christ n'adom. No dɔ, Sunsum Krɔnkrɔn yɛ ankoyɛm, Ɔnye yɛn tsena sesei, Ɔnye daa. Amen. Hom mbɔ mpse Ewuradze aso. W'ahendzi mbra, dɛ ɔwɔ abɔdze wɔ asaase dɛ mbrɛ ɔyɛ wɔ sor. Ma hɛn dada edziban ndɛ, na fa hɛn fom kyɛ hɛn, dɛ mbrɛ yɛdze kyɛ hɔn a wɔfom hɛn no, na nngya hɛn nnkɔ enyigye, yi hɛn fi nsu, ɔwo na ahendzi, ɔnye tum,